פרק מ"ז אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא אל פלשתים, בטרם יכה פרעה את עזה. כה אמר אדוני, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף, וישטפו ארץ ומלואה, עיר ויוש ובה, וזעקו האדם, והליל כל יושב הארץ. מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש לרכבו, המון גלגיליו, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. על היום הבא לשדוד את כל פלישתים, להכרית לצור ולצידון, כל שריד עוזר, כי שודד אדוני את פלישתים, שארית אי כפתור. באה כורחה אל עזה, נדמתה אשקלון שארית עמקם, עד מתי תתגודדי? הוי חרב לאדוני, עד אנה לא תשקוטי, האספי אל תערך, הרגעי ודומי. איך תשקוטי, ואדוני ציווה לה, אל אשקלון ואל חוף הים, שם יעדה.